Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Կատարովանքը դիզակի հնագույն վանքն է։ Նրա մասին առաջին տեղեկությունները հաղորդում է Մովսես Կահանկատվացին իր պատմություն աղվանից գրքում։ 4-րդ դարում Գրիգոր Լուսավորչի Թոր Գրիգորիսը Գալով Արցախի մյուս հաբան գավառը կարողանում է այս հայաշխարի բոլոր եկեղեցիները կարգի բերել եւ նրանցում հոգեվոր կյանքը կանոնավոր հունի մեջ դնել, ապա գնալով մասկթած աշխարհ սկսում է քարոշչամ զբաղվել սակայն սպանվում է մասկուտների Սանեսյան թակավորի հրամանով։ Սանեսյանը հարձակվում է կատարովանքում ապաշխարող իր 3 որդիների եւ 3870 ճգնավորների վրա ու կոտորում նրանց։ Ապա դիակները դիզում լեռան կատարին եւ այրում։ Այդ օրվանից էլ կոչեցավ անուն լեռին դիզափայտ։ Մխիթար Այրիվանեցի պատմիչը գրել է, որ սարի վրա Վաչագան գթակավորը կառուցել է տալիս մի վանք՝ ի պատիվ նահատակելոց եւ կոչում կատարում։ Դիզափայտի գագաթի հին վանքը եւ մատուր վկայարանները ավերվել են, սակայն հետագայում 19-րդ դարում կառուցվել է ներկայիս եկեղեցին։ Վանքը Արցախի ամենաբարձրադիր հուշարձանն է, գտնվում է Հադրութի շրջանի հյուսիս-արևմտյան մասում։ Դիզափայտ լեռան գագաթին 2478 մետր բարձրության վրա։ Ունի ուղանկյուն հատակագիծ, տանիքը երկթեք է։ Երկարությունը 11.75, լայնությունը 6.70, բարձրությունը 5 մետր։ Միանավ բազիլիկ է, կառուցված տեղական կիսամշակ քարով։ Միակ մուտքը բացվում է արևմուտքից։ Պատուհանները արևելյան, արևմտյան եւ հարավային կողմերից։ Բարավորի վրա պահպանվել է արձանագրությունը։ Եկեղեցուց հարավ պահպանվել են կից շինության եւ պարսպապատերի մնացորդներ։ 2015 թվականին Խանձաձորցի Ռուսաստանաբնակ եղբայրներ Արմիկ, Նարվիկ եւ Տիգրան Արաքելյանների միջոցներով իրականացվեցին եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները։ Վերանորոգման ընթացքում վանքի տարածքում հայտնաբերվել են խաչքարերի բեկորներ եւ մի արձանագիր քար մասնատված երկու բեկորների հետեւյալ բովանդակությամբ՝ Հիշատակե Սուրբ Խաչս, Մկրտիչ Գաբրիելենց, Իքը Ագուլիս 1887 թիվ, որը վկայում է, որ կատարոն ոչ միայն ուխտատեղի էր Արցախի հարավի համար, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ 2010-2012 թվականներին անհատ բարերարների կողմից եկեղեցու Բաքում տեղադրվել են խաչքարեր։ Այս, ինչպես նաև եկեղեցու հին խաչքարերը ոչնչացվել են ադրբեջանցիների կողմից 2020 թվականի դեկտեմբերին Հադրութի շրջանի բռնազավթումից հետո հուշարձանը օկուպացված է։